Esselamu alaikum, kako da s, e, kada smo se zgriješili i pokajemo se, taj grijeh se ne ponovi dvije godine i nakon dvije godine taj grijeh se ponovo učini. Radi se o očuvanju nefsa. Pokrivena sam i imam 17 godina, kako da spriječim da se to ponovo ne desi jako me stid i tražiti oprost od Allaha kada sam dozvolila da me muška ruka dodirne, molim vas, recite mi kolika je kazna Allahova. Uh, započinjeni grije. Testagfir Allah, testagfir Allah, testagfir Allah. Tražiš oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala i ne vraćaš se na taj grijeh. Znači, je takvih, znači, teži grijeha, iskreno pokajanje i molba, iskrušenost, predanost Allaha subhanahu wa ta'ala, taj grijeh. Znači, oprosti i ustrajavanje u dobrim djelima i da ti omrzni grijeh. Ti dadne halal onome što, što je Allah dozvolio, a uskratiti haram.